o'n yettinchi bob hazrati ayso shogirdlarga mundoq dedi kishilarni gunoh sodir qildiradigan sabablarning bo'lishi muqarrar lekin bu sabablarni paydo qilganlarning holig'i voy bundoq odamning bo'yniga yo'g'on tugman teshi esilgan holda dengizga tashlab yetilgini afzal chunki bu jazo маңа еңіден ішәнгәлләрнең біріне аздырған кішіге берілдіған жазатын яхшырақ. Шуңа, сіләмі немі қуаткыныңлаға пәхәс болыңла. Бірақ керіндішіңла гуна қыған болса, нәсият қылыңла. У tovы қыса, уни кәшірім қылыңла. Мубада, у бір күн ішті сіләге, yetti qitim gunoh sodir har qitim kelib tovba qilsa gunohlarining hammasini kechirim qilinglar o'n ikki shogirdi hazrati aysoga e'tiqodimizni kuchatkaysiz deyishdi hazrati ayso ularga mundoq dedi sizlarda qichi urug'i deb cho'ngtitib bo'lsimu e'tiqod bo'lsidi au ujmi darqiga yıldızından qo'mirlab dengizga ko'sh desanglar u sizlarga bo'ysunib dengizga ko'shgan bo'ladi agar ma'lum biringlarning tirikchilik qiladigan yoki qo'y boqadigan qulinglar bo'lib u qo'riqdan qaytib kelganda tezroq kelib tomog'ingni yavol darslarmi yo'q balki uningga tartiqni tot avval kechki tomoq tayyorlab meni g'izolandirg'in ondin berib tomog'ingni ye deysizlar qulinglar buyrug'inglarni bajo keltirsa uningga rahmat aytamsizlar cho'qim etmaysizlar sizlarmi shuningga o'xshash xudo buyurg'an har qandaq bir ishni o'rindig'ininglarda biz arzimas qullaring faqat o'z vazifamizni o'rindidiq danglar hazrati ayso yerusalimga berish safirida samariya bilan jaliliya o'lkalari chegirlanadigan rayonlardan o'tib ketib etib bir yezga kirganida uning oldiga mahov kechda giribtor bo'lgan o'n odam keldi ular napoq bo'g'ashqa yaqin kamay yiroqda to'xtab hey ustozimiz ayso bizga rahim qilg'aysiz deb vaqirdi Hazreti aycha ularni ko'rib ruhoniylarga berib ko'rininglar sizlarning amdi poklanganinglarni tekshirsin dedi ular yo'lda ketayotganda mahovdin saqaydi ularning ichida bir aylan o'zining saqib ketganligini ko'rib darhol yuqori ovoz bilan xudoga matya o'qib kayniga qaytdi va hazrati aysoning oyig'iga yiqilib tashakkur aytdi bu odam Yahudiler yaman körüdüğen Samariliklerden idi. Hazreti İsa bunu körüp tıqallağa, saqayğalla on odam emasmidi? Qalğan toquz eylan qeni? Yahudi bomğan bu Samalikdən başqa Xudoğa şükür etidigan kishi yo'qmi? dedi. Ondan Hazreti İsa yerqi odamga o'rningdan tur, ketkin. Mаңы ішенгәнлігің үшін xudo seni saqaytdi dedi ba'zi parisilar hazrati aysodin xudoning podsholig'ining qachon namoyon bo'ldiganligini so'radi hazrati ayso ularga mundoq javob berdi xudoning podsholig'ining namoyon bo'lishi ko'z bilan ko'ngli bo'ldigan ish emas qaranglar u mana bu yerda yoki u yerda deb hech kim deyolmaydi chunki xudoning podsholig'i dilinglardadir keyin shogirdlig'i yana mundoq dedi shundoq kunlar keladiki sizlar mening ya'ni inson o'g'lining qaytib kelib hukm surdigan kunlarning birarsini ko'rishga tashno bo'lasizlar ammo ko'rolmaysizlar ba'zilar sizlarga qaranglar qutqizuvchi u yerda yoki qaranglar u bu yerda desa chiqib qarmanglar va ularning kaynidan yugurmanglar chunki chaqmoq chiqib osmonni bu chetidan u chetigacha qandoq yoritgan bo'lsa inson o'g'lining yetib keladigan kunimi shundoq bo'ladi lekin u avval nurg'un azob o'qibatlarni tortishi va bu avlod yahudiylar tarafidan rad qilinishi kerak nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa inson o'g'lining keldigan zamonidimi shundoq bo'ladi u zamonning kishilari nuh payg'ambar kemi o'tirgan kungacha bahramon yeb ichib o'lik o'choqliq bo'lib kelgan edi tuyuqsizla to'pon kelib kemiga tushmaganlarning hammasini halok qildi yana shuningdek ajdodimiz ibrohimning jiyani lutning zamonidimu kishilar bahramon yeb ichib so'di setiq qilib teriqchilik qilatdi va uylarni solatdi lekin lut sodom sharidan ayrilgan kuni osmondan o't bilan gumgut yig'ib sodom shariklarning hammasini көйдіріп, алақ қылды. Инсан олының қайтып келдіған күні му, әне шындақ u kuni o'gizdikilar uydiki narsa keraklarini olmay qochsin etizlodi ishlayotganlarmi mol mulklarni ililish uchun uyiga qaytmay qechib ketsin lutning ayolining mol mulkiga ko'zi qiymay kayniga qarab tosh tuzga aylanib qolganligi esinglarda bo'lsin chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi biroq o'z xoyishidan voz kechib mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi bilib qo'yinglarki man qaytib keldigan kecha bir o'rinda yotgan ikki kishining biri qoldirilib yana biri arshga ilib ketiladi tugman teshi bilan un totiyotgan ikki ayolning biri qoldirilib yana biri arshga elib ketildi itizdiki ikki kishidan biri ilib ketilib yana biri qoldirildi ey rabbimiz bu vaqala qayerda yuz berdi deb so'radi shogirdlar jasad qayerda bo'lsa quzg'unlar shu yerga topilindi deb javob berdi hazrati ayso